Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stigli smo do naslova, odnosno poglavlja Eulul iman, Eulul la ilaha iman prvo od imana ili prvo u imanu je izgovoriti la ilaha illallah. Tako kaže ko? Inače, osnovu budi rečeno uh, eh, ove naslove, ove naslove ovaj, naslovio imam neve. u muslimovoj zbirci hadisa. Inače, muslimova zbirka hadisa nema naslova. Ima samo nazive knjiga. Pa recimo, kitabu sala, knjiga o namazu i onda on navodi sve hadise o namazu bez naslova šta je u ruku, šta je u učenju, šta je u kijamu, šta je u seždi i tako dalje. A onda imam nevevi u toku svoga komentara, sve te hadise razgraničio i na svaku cilinu stavio naziv. Razumijete? E sad, ovaj autor ovde koji je sakupio hadise iz Buhari i iz muslima, e, preuzove naslova od imama Nevevija, a hadisi se nalazi u Buhari i Muslimu. Pa kaže, prvo od imana je reći la ilaha ilaha. Da vidimo hadis u vezi Kaže da je rekao al musayyib ibn Hazm, Lama hadarat حضرت Talibin il vafatu, جاءه Rasulullah sallallahu alaihi sallam, عليه وسلم فوجد عنده أبا Džehlin, أبا Džehlin ibn Hišama, Abdullah ibn Abi أبي ibn Al-Mubira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebi Talibe. Kada je Ebu Talib bio na samrti. Koje godine je umro Ebu Talib? Ako otvorite siru od Mubarek Furija, dženecki napitak, vidjet ćete da je koje godine godina tuge? Kada je umro Nihar Tiđa. Desete godine. Dobro. Znači, te desete godine po objavi, on na postelji umire, a poslanik je kod njega zatekao Ebu Džehla i Abdullah ibn Ebu Umeju. Dvojca najutjecajnijih mušrika u to vrijeme. Ebu Džehl, za koga je poslanik Sallam rekao da je faraonovog umeta i naravno ovaj drugi sa njim zedno koji je najviše uznemiravao poslanika sa Bogazovića. Kaže on, kada je zatekao poslanik sa mnom kod svog amiđa i njih dvojicu, obrati se Abu Talibu i reče, ja am, kun la ilaha illallah, kelimeten ešhedu leke biha in doba. O amiđa, reci la ilaha illallah, da ti mogu svjedočiti kod Allah da si rekao. Zašto poslani se nam rekao, nije rekao bit ti spas? Ni u jednom vjerodostojnom rivajetu nije rekao bit ti spas. U ovom, u ovom rivajetu stoji da je rekao ja ću svjedočiti da si ti to rekao. A u drugom hadisu koji je također u Buhari u svemu stoji ja ću zauzimat se za tebe s tom riječju koju si rekao. Zato što je Butar bio već na samriti. I upitno je da li bi mu bilo prihvaćeno ili ne, ali je poslanik želio da bar to kaže da pokuša s njim. Reci la ilaha ila Pa Ebu Džehel Abdullah ibn Abi Umeyje kažu O Ebu Talibe, etergabu a milleti Abdul Mutalib. Zar ćeš ostaviti vjeru Abdul Mutaliba? Znači vjeru svojih predaka. Felem jezel Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ja'riduha alaihi ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب I poslanik je ponovo izlagao svoje da kaže la ilaha illallah, a oni su ponovo govorili da ćeš ostaviti vjeru Abdul Mutaliba. I to je trajalo sve dok posljednje Abdul Mutaliba, odnosno Abu Talibove riječi nisu bile da će da je preselio na vjeri Abdul Muttalib. nije rekao la ilaha Tada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ama wallahi la stagfiranna laka malam unha anka Tako mi Allaha ja ću moliti oprosta za tebe sve dok mi to ne bude zabranjeno. Pa je Allah objavio ajet Ma kana lin nabiji والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم ne smije poslanik i oni koji vjeruju da traže oprosta za mušrike, makar bili njihovi bližnji, nakon što im je jasno da će biti stanovnici džajnog. To je ajeti sure Tauba 113. Da se vratimo na ovaj hadis. I da vidimo njegove fajde i propise. Imam Buhari, ovaj hadis je naveo u knjizi o, o, o dženaciji. Da li bi mogo neko od vas da nađe vezu ovog hadisa sa dženazom? Ajde još ću da približim. Naslovio je u knjizi o dženazi, kaže poglavlje kada mušik na samrti kaže la ilaha inallah. Znači, da li klanjati dženazu čovjeku koji na sam, do samrti je bio mušik i onda kaže na samrti la ilaha inallah. Pa da li mu klanjati ili ne? Da. Molim? pa na ovaj hadis kao da poslanike svog amižu ona je Vodstico, ešmedu leke bih. Jeste, da se zauzima za njega. A dženaza je vid zauzimanje za umrlog, traženje oprosta. Znači, ako čovjek preseli sa la ilaha i doma, zadnje riječi mu budu, treba mu se klanjati dženaze ili ne? Treba. Treba mu se klanjati dženaze. Imam muslim je ovaj hadis uvrstio u poglavlje o imanu. Zašto? Kako je vezo ovaj hadis ima sa imanom? Pa to je znači, prvi šart. Dio imana. I ne samo dio, imam neveriju naslova, napominje prvo od imana. Znači čovjek je na samrti. Muše. I poslanik mu dolazi. I sad on preseljava, gotovo, seli sa ovoga svijeta treba da ponese i radi ono što je najpreče i najvažnije što mora. Šta mu naređuje? Što znači da je šehadet prvo, najpreče i najvažnije što treba poniti sa ovoga svijeta. A u drugom hadisu koji je zabiližio imam u svom stedrku, poslanik sam Allah, ali sam nam rekao, čiji zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući će šta? Može. Imamo ovdje jednu meselu jako važnu u Magisu koja je bila i ostala gorka pilula svakom učenjaku, svakom pobožnjaku, svakom onom koji je svjestan dženeta i dženja. A to je mesela lijepog završetka i ružnog završetka. Lijepog preseljenja sa ovoga svijeta i ružnog preseljenja sa ovoga svijeta. To je mesela velika. Preneseno je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je jednog dana izašao među stave sa dvije knjige i rekao ovo je knjiga sretnih koji tu su imena svih koji će ući u džennet a ovo je knjiga onih koji su nesretni svih koji će ući u džennet u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao djela se vrednuju prema završetku znači onako kako čovjek skonča ovaj život Zato jako puno brinuo u Lemu i sve ljude koji su bili svjesni toga kako će završiti i kako će skončati ovaj život. I u tom kontekstu je hadis kojom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da rob radi djela stanovnika dženeta sve dok ne bude između njega dženeta koliko je pedalj ili podlaktica pa onda ga pretekne ono što je zapisano, pa radi djela stranika džennama i tako dalje. I obrnuto. Ulema ima u vezi s tim tri tumačenja u vezi s tim hadisom. Prvo je da taj hadis odnosi se na one ljude koji su bili neiskreni u toku svojih dobrih djela. Radili su dobra djela, ali neiskreno. I to temelji na Buhari rivajetu u kome stoji dodatak, da rade dobra djela, ali u očima ljudi, onako kako se ljudima čini. Znači, ljudi vide ta dobra djela, ali ta djela su bez iskrenosti i nisu u redu i to ih je dovelo do toga da pred kraj života ostavi ta djela. Drugo tumačenje tog hadisa je da dio vreme smatra da se taj hadis odnosi na čovjeka koji radi dobra djela. Ali tajno, da kad ga ljudi ne vide, radi neki grijeh koga se ne može riješiti znači radi grijeh ili grijeh za koji ljudi ne znaju i taj grijeh toliko ga oslabi do kraja života da jednostavno pred kraja života napusti sve to što je radio dobra i radi samo loša djela. I treće tumačenje koje je spomenuo imam nevevi, da je taj hadis bukvalno se odnosi da ima nekih ljudi koji, me, koji će u džene, a radi djela sa onika džene, međutim, kaže imam nevi Allahova dobrota i blagodat prema ljudima, je da je onih koji rade dobra djela ušći u džennu, mnogo neuporedivo manje nego onih koji rade loša djela, pa Allah ih uputi da rade dobra djela pa uđu u džennu. Jel razumijete? Zato je to uvijek bilo za brigu ljudima, a to nas dovodi do nove mesele do novog pitanja. A to je da čovjek ma kako dobra djela radi. Ma šta čini u životu dobri djela ne smije nikada da jednostavno uzoholi se i da misli da nema niko ko što je on. Da nema nikoga ko što je on. Jer nisu dobra djela ta koja će spasti čovjeka, nego Allahova milost i A dobra djela su sebe mi dobrim dijelima tražimo Allahovu milost, da nas oba spe svojom milošću, a zato dobra djela ne smiju biti uzrok oholosti i samodopadljivosti kod, kod čovjeka. Dobro, sljedeća meskana. Da li je dozvoljeno obići bolesnika koji je nevjernik? Na osnovu čega? Na osnovu Znači, Ibu Talib je bio nevjernik, poslanik se sebem ga obišao. Međutim, Ulema oslavljava tu jednu stvar, a to je da postoji šansa da se tom čovjeku izloži islam i da prihvati šehad. Ukoliko ne, onda ne. A šta je sa hadisom kada je odšao onom židovskom djetetu na samrti isto? Isto mu izložio šehadit. Znači, s tim ciljim se samo može odšao? Da, pa malo primjer, primjer se. Sljedeće što imamo iz hadisom, Kaže, smrt, onaj, pardon, te se ne prime dok ne dođe, jel tako, duše do brke. A jel, kak, šta se sad s tim, pod tim podrazumije, jel to na samrti dok leži, znači već vidi se da nema šanse da ozdravi, jel, tako, jel to to, ili je još neka faza poslije to? Ne, to je faza, znači samrti. Baš kad izlazi... Kad umire, da. Kad je bolestan, ako je bolestan, može se pokrepiti. Jel je ovaj sad, jel je Butalib bio I sad Isa se razumije da je bio na samrti. Znači duša... Hadarat je vefa, duša izlazi. A tad je gotovo, tad je da je rekao, nema ništa. A zato je poslani sam govorio, daj preci tad makar pa ću pokušati. Ni u jednom rivajetu nije rekao sigurno pomoći. Sljedeće što imamo ovdje, poslanih sallallahu alaihi wa sallam ne posjeduje nikakve božanske osobine. Otkud nam to? Kako smo to mogli razumijeti za ovu misiju? Zato što je rekao pokušat ću. Dobro. Ima li još nešto? Poslanik da je imao kakve božanske osobine, uputio bi on, znači, srce Ebu Taliba na isti. Međutim, pošto nije mogu, to je dokaz šta? Da je poslanik samo čovjek. U tom smislu da nema nikakvih božanskih osobina kojima može djelovati vrlo zabranjeno je za nevjernike moliti oprost. To je naravno jasno, pošto je ajat jasno došao i precizirao da za nevjernike nije dozvoljeno moliti oprost. A za grešnike? Znači čovjek grešnik, za ovo živi grešnik. Smijemo za njega moliti oprost. Dobro. Sljedeći naslov. Man nahi Allahe بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار ko umre sa imanom u koji nije sumnjao ući će u džennet i bit će sačuvan od dženneta. Znači, prošlo poglavlje nas je učilo da je prvo i najvažnije šta izgovoriti la ilaha illallah. Sad ovo drugo poglavlje nas uči jednom uslovu ispravnosti la ilaha ilaha, to je šta? Da nema sumnje, to se zove šta? Ubjeđenje. Jeki. To je jedan od uslova la ila ilaha. Inače, te uslove u Lema izvukla na osnovu ovih hadisa. Kaže od Ubade ibn Salih radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Men šehide an la ilaha ilaha ilaha vahdehu la šebikele وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل Ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha, da je jedino koji nema suparnika, da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, da je Isa Allahov rob i njegov poslanik, njegova riječ koja je udahnuta u Mirjemu, i da je duša od njega i da je džennet istina i da je džahennem istina, Allah će ga uvesti u džennet ma kakva mu djela bila. Ovaj hadis inače smatra se jednim od temeljnih hadisa u Akaidu. Znači, smatra se jednim od hadisa koji su veoma bitni i veoma važni, pa da čujemo šta o tome kaže. Ko posvjedoči la ilaha illallah, vahdehu la šarika, znači la ilaha illallah, ovo jedino koji nema suparnika je potvrda praktično ovog la ilaha illallah i da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Znači, prvo je šehadet. E sad, i da je Isa Allahov rob i poslanik. Znači, ovo sad se odnosi dio na, na kršćane posebno i na jevrije, a također i muslimani moraju to posvjedočiti. Isa, alaihissalam, on je posljednji poslanik i vjerovjesnik Benu Israja. Znači, oni su počeli sa Ishakom, Jakubom, alaihissalam, i završili sa Isaom, alaihissalam. Između Isa i Muhammeda, sallallahu sallam, nije bilo dugo mjerovjesnika i poslanika. Da je Allah poslanik, ovaj dio je vezan za jevrije. Oni, naime, nisu ga priznali kao poslanike. A da je Allahov rob, taj dio se odnosi na kršćane Jer oni su ga priznali kao poslanika, ali i više kao Božijeg sina i kao božanstva. Je to u redu ili nije? Nije u redu. Pretjerivanje u jednu ili u drugu stranu, a ispravna istina sredina, a to je da je Allahu poslanik, ali da je također Allahu rob. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهَا إِلَى مَرْيَمْ وَرُوحٍ E sad ovdje imamo Isao a.s. nadatak i kaže da je to Allahova riječ koja je udahnuta u Mirjam. Ovo je bio razlog zabude kršćana. Zašto su oni rekli da je Isa li se nam dio božanskog bića? Zato je ovdje jako važno ovo razlučiti što to znači. Uvijek je li metovo ili kaha na Mirjam? Mirjam, Mirjama, znamo ona je u Koranu spomenuta cijela jedna sura. To je žena, djevojka bila u to vrijeme koja je bila u Bejtul Maktisu, posvećena ibadetu, došao je Džibrijev u liku čovjeka i objasnio da on je zaslanik njenog gospodara i puhnuo je, kako se spominje u predajama, u njen od, ovaj godni otvor ovdje. Znači nije bilo dodir ništa, nego je puhnuo i tako je stvoren e, Isa. Međutim, to puhanje u tim slavima, kako se spominje predaja koja baš Moglo bi se ona analizirati ili tačno ili nije tačno i tako da. Ono što se zna pouzano iz Korana i iz Sunnita, da je Isa a.s. nastao riječi budi. Džabrajer a.s. došao i premio Allahu riječ budi i Isa a.s. je nastao. Ali pasite se, kršćani kažu Isa Aleyhis a.s. je utjelovljena Allahova riječ budi. Ne razumijete? a Allahova riječ je dio Allahovog bića. I samim tim Isa Veselam je dio Allahovog bića. Znači ima božansko porijeklju. Je to tako? Nije. Nije tako. Hadisi i ajeti govore o tome da je on nastao sa riječju budi, ali nije on ta riječ budi. Nego budi on je nastao, stvoren. Samo na drugačiji način nego što su ostali ljudi stvoreni. I zato Isa A.S. nema nikakve veze sa božanskim bićima. Allah je uzvišen i visoko od toga da neko stvorenje bude dio njega. Da me razumijete? Znači, Isa A.S. je nastao putem riječi budi, a nije on u tijelu gdje na riječ budi. Moruhum min i duša od nebe. Jako puno, ja sam vidio u prevodima strašno, neki prevode duh njegov, neki ruh njegov, boje se prevesti ovu riječ. Ehlo sunneti džemat. Smatruju da riječ ruh, duša, od Allah znači duša koju je Allah stvorio. Ništa više. Znači stvoren. A zašto je rečeno u genitivnoj vezi ruša, duša, njegova duša i tako dalje? Zbog počasti. Kao što se kaže Allahova kuća. Zašto Allahova kuća? Zato što je počašćeno to mjesto, Allah ga najviše voli. Kiaba je Bejtullah, ili tako je? Allahova kuća. A zašto je nazvana tako? Iz počasti prema njoj. E tako i ovdje. Isa Isa nam je duša koju Allah stvorio. A zašto je genitivno vezi rečeno Allahova duša ili njegova duša, tako da li? Iz počasti prema Isao Islam, zbog toga što je na taj način a, stvoren i počešćen kod Allaha Zosvenom kao vjerovjesnik i poslanik. Znači ovo u principu ništa va ruhu minho znači duša koju Allah stvorio, ništa više. Uvel džennete haq. I da je džennet istina. Znači džennet kuća koju je Allah Zosvenom pripremio za bogobojazne vjernike i istina što znači da postoji već sada. Stvoren je i postoji već sada i u njega će vjernici ući nakon obračuna na sudnjem danu i prelaska preko siraču prije. Van narahak. I da je džahennem istina. I džahennem postoji već sada i on je stvoren i olema se razilazi na tri mišljenja gdje se džahennem nalazi. Po konsenzusu Leme džennet je na nebu, odnosno iznad ovozemalskog neba džennet. Ali gdje je džennet? Dio lemi smatra također da je na nebu, dio smatra da je na zemlji, a najispravnije mišljenje bi bilo ovo treće, a to je da se ne zna precizno gdje je. I da je to nije spomenuto precizno i prema tome ne treba o tome nagađati, jer to je stvar gajba. Ali je istina i postoji. Adhalahu Allahul džennet. Allah će ga uvesti u džennet bez obzira kakva mu djela bila. Znači, i ako bude imao nekih grija, i ako ne bude imao puno dobrih djela, ući će šta? U džennet. Ovaj hadis je, rekao smo, dokaz da je ubjeđenje upravo to koje je uslov svjedočenja i ilaha. Imamo još jedan hadis. od Muaza ibn Džebela radijallahu anhu. Kaže on, Bejna ena radifu nebiji sallallahu alaihi wa sallam, lejse bejni u bejnehu illa ahiratu rahal, fa فقال يا معاذ قلت لبيك رسول wa sadik, ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك Kaže Muaz ibn Džebel da je jednom prilikom sjedio na magarcu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako su putovali i on je rekao: "O Muaz." A Muaz je rekao: "Odazivam ti se Allahu poslanice." Pa je šutio neko vrijeme. Pa je ponovo poslanik rekao: "O Muaz." Pa sam rekao: "Odazivam ti se Allahu poslanice." Pa je opet poslanik ušao. Pa je ponovo rekao, o Muaz, pa sam rekao, odazivam ti se Allahu poslaniče. Pa je rekao, el tedrima haqtullahi ala ibadih. Znaš li ti koje je Allahuma pravo kod njegovih stvarenja? Kultu Allahu wa Rasulimu Rekao sam Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je poslanik rekao, haqtullahi ala ibadihi, en ja buduhu vela jušiku bihi šeja. Allahovo pravo kod njegovih robova je da ga obožavaju, da mi bade čine i da nikog drugog ne obožavaju osim njega. Thumme sara saaten, zatim je neko vrijeme šutio u su, pa je ponovo rekao, o muac ibn džera, rekao sam, odazivam ti se Allahov poslanič. Kaže, hel tedri ma hakuli badi Allahi da falu, znaš li koje je pravo robova kod Allaha kada urade tako, rekao sam Allah i njegov poslanik najbolje znaju, pa je rekao haku li badi an Allah la i uatibaru. Njihovo pravo kod Allaha Đalašanu je da ih ne kažnjava ako tako urade. Iz ovog hadisa zaključujemo dvije važne stvari. Prvo, suština la ilaha illallah nije priznanje da Bog postoji, nego činjenje ibadeta To je razlika između racionalista i evosuneta. Racionalisti kažu važno je spoznati i priznati da Bog postoji. Međutim, to nije dovoljno, to je samo prva stepenca. Srža i suština je obožavati, jer to je Allahovo pravo kod njegovih robova, da ga obožavaju, da mu bade čini. Druga stvar koja je važna iz ovog hadisa, to je da je štit od Allahove kazne za ljude upravo obožavanje. Jer iz hadisa razumijemo, ako ga ne budu obožavani, izloženi su čemu? Kazni. Jer kaže na kraju hadisa Allah, pravo robova kod njegovih, kod, kod Allahe, da ih ne kazni kad tako uradi, kad ga obožavaju. Znači, ako ne budu obožavali, to znači šta? Da su izloženi upravo toj kazni. U drugom rivajetu ovog hadisa, koji je također u Bukhari muslimu, stoji da je Muaz ibn Džabel rekao mogu li obavijestiti ljude o tome? Da li da ih obraduju? Kaže poslije se nemoj, onda neće raditi dobra djela. Oslonči se samo na to i neće raditi dobra djela, a dobra djela su upravo ta koja vodi kao na ovoj milosti. A u trećem privatu stoji da je Muaz ibn Džabel ovo obavijestio na samrti bojeći se grijeha, to jest da umre, a da nije prenio dio tog znanja.